mu kubaka kino gihugu c'amavukiro umuti rero uno musi tugaruka kubiki muri gwa rukurikirane gumubano ubereye hagati y'abanyepolitike canke hagati uh, yabegwa cyane na politike turavuga imigambwe n'abanywanyi mu ntumbero rero ya gusinzikaza kugaragaza wa mubano ubereye imbere y'amatora ya bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'ubu turaha ijambo umwe mu migambwe ikorera hano mu gihugu kugira twumve nabo uko bariko baratsimbataza uwo mubano ubereye yaba hagati yabo hagati eka n'abanywanyi abanywanyi bo abandi banywanyi byifashe gute kugira tumenye muri rusangi uko umubano umeze umutumire turi kumwe hano reka ndamuhe ah, akanya yidondora Eh, urakoze cyane nshya nitwa anise niyo nkuru nkaba ndongoye umugambwe w'iserukirarukambi ya cdp eh, nkaba ndi mu migambwe iri ku kibuga ariko irakora mu burundi bwose ego hanyuma kandi nkaba naje mva hanze naje mva mu budagi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda niho natahuka i burundi ni kuvuga yuko abari hanze ndabaramukije cyane abarundi bari hanze ndabaramukije bamenye ko uburundi ari nyabagendwa uburundi bubakunda abari mu gihugu bose bari kurumviriza iradiyo isanganiro nabo nk'abandi baramukije cyane nk'abandi bifurije rero kumviriza neza eh, kino kiganiro kikaba kiza kuba kigizwe n'ibice bibiri igice cya mbere turabaza umutumire hama mu gice cya kabiri namwe muce mu telefonera ari bibazo canke intererano yanyu nk'uko mubimenyereye mwumvise yuko ijwi ari medani niyo nkuru reka rero mu kanya twese twongere kubaha ikaze tuvuga rero hagati y'imigambwe nta ngorane mbona ihari ingorane iri hagati y'imigambwe iri ku rubuga n'intwaro zo hasi mhm. intwaro zo hasi ndiko ndavuga ba musitanteri rimwe rimwe babura amatari eh, abakuba imitumba abashefu do quartier imbonerakure aba kuvuga urwaruka eh, ku mugambi w'ubutegetsi abo turagira ingorane nabo twe mm. turi ku kibuga turi turi ko turigisha imigambi yacu izoshigwa imbere mu matora aza amatora ariko araza yo mu na cumi na mirongo na gatanu eh, n'ibihumbi na mirongo ibiri iyo turi turayigisha ingorane duhura si ugusekana hagati y'imigambwe ntabihari mhm. ariko hagati y'umugambwe n'abatware bo hasi turafise ingorane eh, zimaze kudushikira kenshi kuva mu kwezi kwa gatandatu dufite ingorane nyinshi mhm. zimaze kudushikira eh, zishikira abanywanyi bacu Eh, turiko tuvuga umubano ubereye kumbure eh, nkuko mubivuze si ya ya migambwe ngo bakuru imigambwe mugabo turaba natwe hasi hariya uko umubano woba umeze eh, mbe ni ibintu bitanguye vuba cyane kuva kumbure CDP bayeho yagira burabuzwa eh kuva CDP bayeho sinovuga ko yagira iraburabuzwa mm. bitanguye vuba iyo ko twarushizeho twashinze umugambo cdp ariko kubera tutashoboye kubandanya turi burundi warahavuye ntiwamenyekana cyane ngo umenyekanishe ngo nk'umwanya wo kuja ku kibuga mm. eh, kuva rero dutahutse mu bihumbi bibiri cumi n'icyenda umugambi cdp wagiye mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri eh, kandi uronka ikibanza cya gatandatu muri meri ya bujumbura kuko ntitwagiye mu ma province yose hari ama province tutashoboye kujamwo ariko ayo twagiyemo twarose amajwi ari naco gituma eh, ah, amashyirahamwe menshi mpuzamakungu araba ibijyanye n'intwari biri mu burundi baduhaye ikibanza cy'imigambwe cumi ya mbere ikora neza mu burundi yo ikora iri ku rubuga hanyuma ubu rero tukaba turi ku kibuga cyane yo rero uri ku rubuga cyane Eh, niho uhura n'ingorane yego mm. nayo utari ku rubuga nta ngorane uhura nazo n'ibisanzwe mm. ubu rero turi ku rubuga na bujumbura yagutse irimo bujumbura meri bujumbura yahora yitwa rirare eh, kibitoki bubanza turi turakora cyane kuruta mu yandi maprovensi aha rero turahura n'ingorane nyinshi mm-hmm. eh, rero ingorane sindovuga ngo umugambi wavutse uzifise umugambo mm-hmm. gira ingorane uri ku kibuga mm. eh, nawe utari kukibona ushobora kumenya mwibaza ko biva ku ki iyi ni imigambi yo ntiri ku rubuga Eh, umwe wese arimenya mhm. eh, umwe wese arimenya umwe wese arivuga je mvuga umugambwe ndongoye mm. na wundi azovuga guyiwe ariko igituma baguma banenga CDP nuko iyo uri kuvuga cyane hariho nk'abatware arashovuga ati jewe ndi mustanteri mhm. uyu mugambo gatsinda muri iyi commune yanje nzoba nta kibanza nzoba nta kaje kibanza eh, canke n'abandi babona yuko botakaza ikibanza mu gihe ibibanza mu gihe uwo mugambwe wotsinda nicyo gituma rero usanga eh, bitwara ukuntu bagira bati reka tugerageze kumubuza inama ntizibe ntashobora kwigisha mu banyagihugu ibyiyumviro byiwe n'abifise ntibishobore gushikira abanyagihugu kugira ngo bagumane ibyo bari bafise mm. eh, ntushobore rero kubatwara ibibanza mm. n'ibyo rero jene baza ko ingwano bibanza mm. ituma eh, abatware bo hasi cyane cyane baca baburagiza imigambwe iri ku rubuga ntikore mm. mbe iyo bishyitse naho mwe muca mwitura abandi eh, iyo bishyitse urumva aho biramaze gushika hari uburorero buboneka yego mm. mu kwezi kwa gatandatu mu ntara ya makamba muri mwaka nyine turimo uyu mwaka turimo mu komine vugizo benshi birananira kuhashika muri icyo gihe n'abari baje mu nama baraburaguzwa mm. eh, kuko hariyo abatashoboye kuza kubera rugwaruka rw'umuntu rwego bategereye ntibashobora kuza mu nama abandi nawe ariko naho nyine arahatubuza ngo nta nama zibiri zibera muri komini imwe rero aho twagiye nta nama ihari yindi tuhabona reka twikore iyo nama narusha twagusabye twebwe amateka turi kugira inama mu gihe musitani harabizi eh, mu gihe eh, urongo igipolisi muri komine abizi mu gihe n'umukuru w'umutumba abizi abo mm-hmm. bose rero turamenyesheje turagira iyo nama hanyuma eh, tuca tugenda kuraba aho yatubwiye ko barabatwara kwa komiseri komiseri ababaza ibyo barimo iyo migambwe bagiyemo yindi nyabaki ibintu bya gutyo bivuga yuko byiza mm, buguma mu mugambi uri ku barabwira twebwe turimo cdp none ko tutari kuduhungabanya umutekano muduhora iki kugeza aho duhava tugahamagara buramatari abo bantu bafatiye iki haba hamaze muri komisariya nk'amasaha nk'ane umukuru eh, wa karitsiye aravuga ati iyo nama ntibera ngaha eh, tubaza shefu dozone nawe nyine ati iyo nama ntibera aha musitantire nyako musitantire twebwe twaramenyesheje ke turarifise no muri komisari yarafise no muri meri barabizi none iyo nama muyiburiza iki ngo narusha twabahaye rega ndamubwira rero abo bantu ugomba gutanga amatelefone yabo daboro benshi ntibayafise mhm. benshi n'amatelefone bafise abo ku mm. hanyuma naho yatanga umwami kuba yafise aza kubabwira iki naguza kuvuga ngo iyo migamo uri kumaja muyivemo canke aje arungike baba rwagwaruka ruje kuba kubatera ubwoba vuga rero ko bigeze ngaho yatwankiye reka tubungura urundi iyo nama yihebe twarayihevye mm. twarayihevye rero mugabo tuca turagenda twagize twakice tugira imana haba inama yahuza abakuru b'imigambwe na eh, n'umushikanganje araba intwaro yo hagati ari nabarongoye baba hmm. guverineri n'abasitanteri turabimubwira none imbere yaho bari badukubitiye abantu aha mu Cibitoke barabatwara ca Bujumbura batwara muri documentation bari bakubita ivyuma mu birenge mu ntoki inyuma ku bisusu barabakubita ijoro ryose waronsa ibi ibi wakwiswe gake yakwiswe 17 17 iminsi ibiri hanyuma turabaza none ibyo bintu biko biraba bamubakubitira iki mm. dufate nta nama yabaye bwa mbere Mm. Eh, ivyo n'ibintu n'ibintu rero biriko biraba tutumva ivyo ari vyo mm. kandi bidushibishika abanywanyi bacu rero eh. turabwira mu muzeye rero nge gatoya mm. tuba turabwiye eh, um, umushikiranganje ibikubira biradushikira tugira imana aba bari bahari ati makamba nyene uwi makamba niho yarari n'uwicuto yarari bati none abo namabere igitega eh yego none byabigenda gute kugira ngo aba bantu mubaburaguze mubaburabuze ubu ni mu mushikanganje wabatsa hanyuma rero ngo mu cibito bakavuga ati rega ciwe ndumusoda ubakubita ijoro ryose insinga mm-hmm. ibyo ntibijyanye mm. ariko rero tubaza yuko mm, ngira ngo bazohava mm. bakihanura kuko umujikangaje yari yabivuze yari yababujije reka kumbura turagaruka kuri uko kutihangarirana eh, ariko vuba umengo ni hirya y'ejo umunsi wa kane umukuru w'igihugu nawe yarakoranije sinovuga ko ari umugambwe mugabo bajya bajya gwaruka wadufatiye abantu mu cibitoki ni ubuserukira imbonerakure mu cy'ibitoki yaje azanye abapolisi sinzi rero ko ubuserukira imbonerakure asanzwe ari administratif hmm. asanzwe ari mu ntwaro yego eh. ariko umukuru w'igihugu numvise avuga yuko ashima ko mwebwe eh, ngira n'abanywanyi imigambwe ikora neza ikabana neza ibyo bibazo mwarabimushikirira cyane cyane nawe nyine yatanze impanuro nk'uko hmm. nk'uko umushyikiranganje yazitanze rero kuva kuva tugize inama na Eh, n'umushikiranganje tukagira iyo nama y'umukuru w'igihugu ntiturasubira ku rubuga mm-hmm. eh, naho hamwe dukoranye abantu benshi canka baserukira abandi ku mitumba usanga usanga ari benshi bakacupenga barahamutse eh, naho n'abari kuri amanama ariko araba gatandatu no kwa mungu no munsi namanama y'abantu bakibake cyane eh ariko uh, mu minsi iza tuzoraba yuko babikurikiza ariko turibaza yuko mhm. aho guhamagara twebwe ko twe tuba dusanzwe tubizi mm. ibohamagara twari bisabye kenshi bahamagare abaserukira leta mu ntwaro mhm. bababwira amategeko abajejwe intwaro guhera kuya ya hanyuma nzogaruka n'ibyaturura mugabo uwo munsi abantu bawukoranije baje bavuye kure bagiye n'amaguru amasaha munani abandi bagira amasaha mm. atanu n'amaguru ugasanga bace basubira inyuma atana bagirishije mm. birababaza mm. cyane kandi ego ibyo biriko birabaho ko kutihanganira nakwe ko kurabaho iyo tolerance ikirabaho mu gihe twimirije amatora 2025 mu mwaka uza hasigaye amezi make gose muravye uko biriko biragenda ubu n'ikihe gicapo muriko murakora canke n'ikihe gicapo muha kumbure mu myiteguro y'amatora yimirije ico gicapo yemwe sinzi ko no, no mu gitutu hmm. canke canke buri igicapo kiboneka canke coba igicapo kimwe bita flu flu no kuvuga hamutaboniyo hamutaboniyo cyane iyo kiva igicapo kitagira umutwe n'amaguru mm. eh icyo gicapo ntibyari bikwiye kumera uko oya ntibyari bikwiye kumera kuko urumva nibyo biko biraba ni ugutegura hamwe n'abatware amategeko azotugenga amatora mhm. urumva tubitegura twese hamwe ni icyo kintu cyose kujya mu nzego zitegura amatora mhm. eh? cpcc mhm. kuzijyamo kugira ngo natwe tubikurikiranire hafi n'abaduserukira bacu ubwo bwari uburenganzira bwacu bwari uburenganzira tuzojaha aha tuzotera intambwe iyi murabizi ko baba bahindura uko abanyagihugu iyo barushe reka turi tuvuga ko uh, turi ko dutegurira amatora tubwiye igicapu ukuntu kimeze uruhara rw'umuntu umwe abajeje intwaro leta mu abanyamigambwe n'uruhe kugira duce twugurura amatelefone twakiriye abandi bari hanze nabo dusangira ino ntango uruhara runini ruri ku intwaro ku rwego hejuru ko ari bategura amategeko mhm. kandi ibintu byinshi bipfira amategeko rero n'uwavuze yuko Burundi bufite amategeko rijya bwirizwa umaze kubona abagabura ubutegetsi ari abahuta batwa n'abatutsi hanyuma iyumvire iyo obama yavukiye i burundi ntihere kuba perezida kubera yuko yamuka ahandi dufate nk'uwamuka ahandi aciye ubwenge ngaha kandi duteze imbere kandi akaba afise ubwenge bw'uburundi akaba atari umuvuta akaba atari umutwe atarututse yo twara uburundi gute yo jamuze gugute ushobora kuvuga yuko byari koroha ntejo dutwawe n'abarabu canke n'abahindi se gutwagwa n'abarabu n'abahindi umurundi wese umuntu yitwa umurundi akaba afitiye akamara igihugu ukabona yuko afise ikintu yotera mu gihugu mu yotera mu gihugu ntabe ntakugwemo n'ibwirizwa mm. eh ntakugwemo n'ibwirizwa none nk'umuntu erega bakogwa muri bwirizwa nyere kuko uko ubutegetsi buri hagati y'abagutabutwa n'abatusi ni batatu mm. sivyo hari abandi eh, bari andero yabo ubufise ubufise uburi naturalize dufate mm. yakiri ubwene igihugu b'u Burundi ayama ari mu tunenge akeneye kuba eh, babyita ine mise à jour permanente kuvuga ko yozera arasubigwa yozera rabwa buke buke agakenewe kakajamwo hmm. akarenganywe kakavamwo eh? oya niri oya nigigumira uko nakubwiye nigigumira uko mugaba kanenge karimwe hmm. eh. ego uti uruhara ubwa n'abajeje intwaro ah, mwebwe namwe nk'abanyamigambwe uruhara rwanyu n'uruhu eh, uruhara rwacu twebanyamigambwe nuko kwigisha neza abanyagihugu tudatuka uwundi mugambwe mhm. hariho eh, eh, eh, kwihanganirana hagati y'imigambwe ibyo bivuga ngo n'akanimwe oh, na mm. kamwe ni mubi n'abanyagihugu babyimenyera mm. ngiye kwigisha imigambi nashize imbere cyangwa imigambi zoshigwa imbere mu matora akurikira abanyagihugu bakayumva baca bumva ubudasa hagati y'imigambi yanjye n'imigambi yasanzwe ihari mm. kazoza ku burundi ngenda ndakabona siko abandi bakabona siko umugambi uri kubuteza ukabona jewe ndabyigishije nigije kazoza kubundikwa ndakabona nigije ingene ngomba ko indero y'ukwaruka ihinduka eh, amare cyo bita amareforme ishusho wewe ubona woha ishusho igihugu mu bintu byinshi haba mu ndero haba mu ntwaro mu ntwaro haba mu butungane mm, mm. haba mu gataka ibintu byinshi ingene ndabibona ndeko ndabivuga gutyo nta n'umwe ntutse mhm. eh, mvuze ibitagenda simba mvuze uwatumye bitagenda uko ashobora kuba ari uwo uca ngo ubundi ko nanenga none none basi basi reka ndakwereke basi mvuze ibarabara ryabomaguritse byabuze ingene amatara ntaboneka muri muri meri ya bujumbura jemaze amazi majemaze ahomba amazi indwi zitatu eh, barambaza nzomenya ngena vyishura nuko turi muri karadiridimba na kana kaji wabo umwanya w'igice ca mbere warangiye iminota 30 rero kano nakanya namwe mugire ico muterera mwumvise anise niyo nkuru nkuru arongoye CDP yagarutse kuri byinshi ari intererano ari bibazo mu mubaza murakoresha kuri telefone zacu 601 canke 76 ubusa 183 amajana 933 amahoro mwuba wanise amahoro ego sangwa ikaze nawe nawe mwidondore murakoze cyane jewe ku mazina nitwa david niyo nsaba nkaba mpengamiye iyo tawa muri canada mhm. ndashimye rero intumbero mwahaye ikiganiro ndashimye n'ubutumire mm. babashe gukora nk'uko babirekurirwa n'amategeko mm. hanyuma twitegurire ayo matora imitima itekana nziza atawajya mm. wangura mhm. amaro n'umutekano tubitsimbataze hanyuma rero nk'uko bisanzwe ari higanwa bazohiganwe usumbije abandi uwo abarundi bazokwizera gusumbya abandi aturongore mm. jewe rero mu by'ukuri mu byo nashimye ingene yabishikirije nashimye kumva yuko ibintu byifashe neza ku kibuga utwo tunenge natwo tuhari sutunenge duteye ubwoba cyane ku buryo tutokosogwa ejo na hirya ejo mm. ndize yuko n'abajeje intwaro ku rwego rwo hejuru bavyumvishije kandi bazobikosora ivyo rero bitiwe ico rero kindi nagomba nshikirize mhm. umwuma n'umuntu yabaye hanze muri vya bihe bitari vyoroshe ku Burundi mm. mbere tukaba twagiye tumubona kenshi asohoka mu binyamakuru iyo bari bari hanze yashikiriza ibintu bitandukanye hmm. nokuri akina novuga role yaba ya opposition y'abantu hmm. batari bavuga rumwe n'uburundi mhm. na na leta y'uburundi hmm. ariko nk'uko twabibonye amaze gutaha abo yasize inyuma mhm. bamuvuze ukundi bavuga yuko wewe atari mu buhungiro mhm. ahubwo kumbure yoba yakorana na leta yari yasize inyuma ibintu bene ibyo nagomba rero ndamubaze uno muzi abo twumva bitwa ko bakorera hanze ngo bagwanya leta mm. shishatse kubadondagura mu mazina ndibaza umunyamakuru wabazi ndabazi bariko baratumviza turabazi mhm. yobashikiriza iki ku kijanye n'ingene uburundi bwifashe uno munsi ku rwego rwa politike mm. imigambwe ya politike hanyuma no ufatiye no ku bita ngo barahunze ndiko ndavuga muri kirya gihe cya agacafatira na cumi na gatanu iki arabazi byarahorana ingene biyumvira arabizi ibyo bashaka arabizi icyo bashaka gushika ko arabizi twese turabizi kubera mm. barabishyira ku buhinga ngo rukarabimenya tukabimenya ubwo rero nagira icyo babwira mhm. ku burundi bw'umunsi bibiri na mirongo na ingene bucavye kuri eh, mu bijanye na politike ingene bucavye ku bijanye n'umubano w'abarundi mu butandukanye bwacu nukuri ukuri agice bashikirize abaremeshe canke mbere bishoboka agira abahindura hariho abaguye baherayo abahindure abamenyeshe uburundi bw'uno munsi ndabipfuriza umunsi mwiza murakoze turakaze kandi mu mpande murakoze arakoze bwana david eh, mu gihugu cya canada mm. eh, yagarutse arashima ibyo mwashikirije aranabajije n'utubazo mu mpera akanyanirwa nyirwananise mu mwiciro no david mm, urakoze cyane eh, bwana david urakoze nagomba Eh, kubanza kumwishyura ku bijyanye n'iy'ingene bamvuze ntashe mm. baramenya yuko eh, twabanje kuza kuvugana n'intwaro eh, kugira ngo batubwire yuko ah, hazoba umutekano wacu dutahutse kandi mhm. jewe naje ndungitswe nabo twari kumwe nzanye mhm. n'uwitwa amamesi basubiye ko twaje kabiri kandi twakigwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku akaba ari wari perezida w'ubu mhm. twakiriye kabiri twaje eh, tuje bwa kabiri turashikiriza raporo hariya ah, mugabo bamwe baravuga bati ibyo bintu si byo barababesha mhm. nkavuga nti none ko eh, eh, ijambo yavuze nibaza yuko kandi tushikiriza ubutumwa ubuserukira leta yari yadushikirije ko umutekano uzogenda neza wacu kandi umutekano wagenze neza nk'uko yabitumenyesheje nk'uko yari yabitubwiye nk'uko twari twabwiye abandi hari n'abacibaza inyuma zacu bariyizi bari ngaha inyuma zacu baraje baretse ko tuziye rimwe ariko mu nyuma baraje ariko mu nyuma mm. barazwi ngaha sinko ndavuga amazina bari ngaha hari n'abandi mugani wa David eh, umenga kuguma hanze no kugumiza abandi abandi hanze umenga ni nivyo vyiza kuri bo rero ariho n'abandi rero baguma hanze kubera bari kuri kwa rutonde rw'abantu mirongo itatu na batatu bavuga yuko bari bagombye gutembagaza ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, abo rero kuva nshika mu batinya ko bari kuri rya eh, lisite kuri rutonde rwa urumva bari hanze bose sawo mirongo ni benshi ni benshi bomenya bari hanze yuko mu burundi umutekano urahari none umutekano urahari njyewe ndi ku kibuga nk'uko nabyo bivuga ndagenda iwacu mu rutana nkavayo saa moya z'ijoro nkaza buke bwinshi bujumbura saa sita z'ijoro nta ibyiyumviro ivyo ni eh, nico bita mu gifaransa sinzi mu kirundi ko no kivuga ariko ni derapage ijyanywe n'abantu kubera kubera ubwoba bafise ngo ngo hajya bajya abantu bagatsinda hajya bazoca ahantu hari kibanza urumva mm. ariko ntico bijanye n'umutekano w'abarundi hose mm, mm. ego nuba yaravuye hanze muri hanze n'uwo bagiye muri za manifestation ya myigaragambyo ya miyamamazo sinzi uko yita imyigaragambyo cyangwa manifestation zo mu bihumbi gatanu abagiyemo n'aba baragiye bagafata amagrenade ugasanga bagize uko kandi naho bazwi muri kuri liste babazi nibaze ntibaze ku Burundi kandi uwaje wese ngaha nta n'umwe yamuriye ugwara mugabo abo jewe nifuza yuko borekura abarundi bose bari hanze bakaza n'aba banyepolitike bari hanze bari kuri rya rutonde nabo nyene nibabarekure nabo nyene batahe eh, baca inkoni ngufi n'abana b'urundi baza kudufasha n'abantu baciye ubwenge cyane mm. boza kudufasha kuba ku burundi rero icyo nababwira rero yaransabye ni ico hagati eh, y'abarundi cyane cyane mu kwitegura n'amatora CDP nayo ni isanzwe ifise nayo nabayiserukira bari hanze y'igihugu bobo babanye gute nabo bandi ko mumva harabo mwasize canke abanyonyi banyu naha mu Burundi gusa oya muramura vuze neza cyane turasanzwe dufise aba abaduserukira mm. hanze hanze hanze iyo twavuye cyane nabaye mu Dagi imyaka 19 Mm. ariko nta handi abaduserukira mu budage turafise abaduserukira mu bwongereza turafise abaduserukira muri irlande turafise mu birigi turafise abaduserukira mu bihugu vyinshi turafise n'abari hanze bari mu nzego z'umugambwe nk'abari muri komite executive no kuvuga mu rwego euh, nshingwabikorwa hariho abari abari hanze eh, rero babanye neza n'abandi nta ngorane namwe ndabwira nta ngorane ziri hagati y'abanyamigambwe reka mm. nta ngorane hari kweri ingorane ngaha mu burundi hagati ngaha mu batwari bo hasi bakora umutumba imbonera kure abatwara amazone bagira bati sinzoba nkibaye shefu do zone bagatsinda n'ibintu bya gutyo mm. eh, nabwo ubundi abanyamikambwe tubanye neza mm, mugabo tugarutse kumburera hano iwacu turakunda kubona akenshi iyo himirije amatora eh, nubwo muvuze yuko umubano umeze neza ni byiza binagumye nuko ariko akenshi Eh, haba mu myiyamamazo uca nk'imbere yaho uraho usanga hari utuntu tutagenda neza hagati y'abanywanyi muri ko mutegura gute imitima cyane cyane y'abanywanyi kugira eh, umutekano uko kubana neza kubandanye gushika neza abantu babone ko amatora amatora ari umunsi umwe agashika hama ibindi eh mvuga mu mvugo ya misi yose bariko baraja kubwira abanywanyi bariko baraja kurokrita kuja ku kurondera abanywanyi bashasha canke inama bariko barakoresha turafise imvugo y'iwacu imvugo y'iwacu itaremereye mugabo isifise insiguro zikomeye mm-hmm. iyo rero usanga ifasha eh, kudatana mu mitwe hagati y'abanywanyi b'imigambwe hagati y'imigambwe yonyene eh, niyo rero n'abandi bogendera ko ntihagire umugambwe uje kurondera amajambo aza asotora ubundi mugambwe mm. ntaza asotora uwundi mugambwe cyangwa ndi ndigisha ibyiyumviro byanjye ndiko ndigisha ingene eh, tugomba kuba uzoba mu myaka mirongo itanu yimirije cyangwa imyaka eh, mirongo ibiri yimirije cyangwa muri myaka itanu amafaranga yawe ntitubone yaja twebwe tubona byogenda ukuntu amategeko dukeneye guhindura naya eh, guhindura itegeko ibintu kurihinyanya umuganda cyose no guhinyanya yega yega dufate kurihinyanya no kurihindura tworihindura rikavaho ugashira irindi mugabo ufatiye kujya hahora ntukuramo byose bari mm. kuragihindura reforme profonde ico bita reforme profonde mm. Eh, ariko n'akaro rero rero hari ibintu umuntu avuga eh, biri mu bwenge biri majambo meza mugabo ugasanga birimo insiguro ihambaye kandi nta n'ubututsi mwe muvuga muti ntihabe gusotorana nikirazira gusotorana be musotora musotorera iki oya mm. na kirazira gusotorana kandi no kumenya yuko ni nyuma ubuzima bubandana none none abasotorana ku mitumba ku mutumba kanaka hariho inserukaruka muri za CDP hari aba abagwaruka bw'ubundi mugambwe hmm. hariho n'imbonerakure bose bapfana ikintu rero gutuma basotorana bakajyana bagakubitana imitwe ni gusambura imiryango hmm. iyo message ubwo butumwa muhora mubwumvikana ko n'abandi banyamigambwe kugira koko uburundi bubandanye bwubakwa n'abagabo cyangwa abashinga ntahe bijunja ari cyane duhereye aho muvuga muri iyo miryango aba banywanyi banyu bato bato cyane twebwe uko dufate mu namazi z'irihuriro ry'imigambwe hariho amanama menshi ducamo mhm. n'abahinga bakomakomeye mu bintu bya politike mu bintu byo kuba by'imibano baza bakatwigisha icyo bita communication non violente mhm. tumaze kujya muri communication non violente ni kuvuga Eh, amajambo eh, imvugo itababaza imvugo itababaza imvugo itababaza imvugo itacanishamo iyo o turagenda tukavyiga neza tukavyiga neza abo n'abaserukira imigambwe cyane ibyo twabwiwe turi abarongo y'imigambwe ntitubishikane hasi mm-hmm. eh, kuko iyo biba byashika hasi twe ntabwo ntangorane tuba dufise bakavuga ati mwebwe mugakora ku muntu ari kwigisha umugambwe mwumva atamutekana ariko arahungabanya muzumenya yuko mugira amakosa kandi muzuhanwa mm-hmm. muri icyo gihe nta nimwe tuba dufite kandi mumenye yuko imigambwe itaza kubasaba uruhushya mwabakuru b'imitumba mwabakuru b'amazone mwabakuru b'amakomine mumenye yuko imigambi itaza kubasaba uruhusha imaze kubamenyesha yuko izokora inama hakaba atakindi gikorwa kinini cyane gitunganijwe ngaha ntimuzo wabuze kandi iyo batubwiye bati bya bindi twumvikana hejuru bihera hejuru bishika Mm. kuko iyo yoshika hasi nta ngorane naho tuba dufise mm. kuko iyo dushyize kwa minisitiri cyane tugashika kwa buramatari haravuga ati ibyo bintu ni bikigayemo ati reka tuvugane biragenda neza kandi ugasanga mu nyuma biragenze neza iyo itagiye kumufuka kufukira mm. eh, rero nibaza yuko inyigisho turonka yari ikwiye zari zikwiye kubandanya zigashika hasi mm. eh. Eh, turi ko turarangiza dusigaje akanya gato uno munsi ubutumwa bwa cdp n'ubuhe kugira amatora hano mu gihugu cyacu azobe meza cyane eh, twebwe uko tubibona ni uko uko bivuga intwaro mhm. aza guhagarika inama reka mm. haza imbonerakure canke musitanteri canke chef de zone canke chef de quartier canke umukuru mutumba nabo mm. eh hama twumvise yuko mwana savye ko umuti woba hakaba kuvugana hakaba uh, cane cane ni tegeko nkuko mwabivuze rigenga amatora n'imigambwe cyane cyane ngo mvuze itegeko rigenga imigambwe hmm. rikubahirizwa yego ubutumwa bwa CDP nubwo yego reka rero duce dusozera kino kiganiro cacu karadiridimba bwana anise niyo nkuru murongo we mugambwe cdp mwakoze kwitaba ubutumire bwacu mwakoze no ku ntererano yanyu twizere yuko amatora yimirije uh, cdp n’indi migambwe bazoba bibaniye neza ibiganiro dusangira n'abarundi bose baba bari mu Burundi bari hanze kigire icyo cunguye eh, haba muri iyi nteguro y'amatora yimirije haba eh, no mu mibano ya minsi yose murakoze cyane murakoze yakoze Eric wimana ari mu buhinga bw'ibyuma yakoze david eh, yatwakuye ari otawa muri canada ngira abandi bafatiriwe